14253-fatvo. Savol: Ma'lumki, esnash shaytondandir. Ramazonda shaytonlar kishanlanishiga qaramasdan nima uchun esnaymiz? Shuningdek, insonni suratga olish harom ekani ma'lum. Unda televizor orqali tasvirlarni uzatish ham harom hisoblanadimi? Alloh taologa hamd va sanolar, payg'ambarimizga salovat va salomlar bo'lsin. Abu Hurayra radhiyallohu anhu dan rivoyat qilinadi. Nabiy sallallohu alayhi va sallam shunday dedilar: Innalloha yuhibbul utasa va at-tathauba." Alloh aksa urishni xush ko'radi, esnoqni esa xush ko'rmaydi. Fa iza atasa ahadukum va hamidalloh kana haqqan ala kulli muslimin sami'ahu an yaqula lahu yarhamukalloh. Birortangiz aksa urib Allohga hamd aytsa, unga yarhamukalloh, ya'ni Alloh senga rahim qilsin deyish, buni eshitgan har bir musulmonning zimmasiga haqdir. وأما التثاوب فإنما هو من الشيطان فإذا تثاوب أحدكم فليرده ما استطاع Isnoq esa faqat shaytondandir. Birortangizga isnoq kelsa, qo'lidan kelganicha uni qaytarsin. Fa inna ahadakum idza tasaaba dhahika minhu ash-shayton. Zotan biringiz esnasa, shayton uning ustidan kuladi. Sahih Buxoriy 6226-chi, Sahih Muslim 2994-hadis. Buning ma'nosi shayton insonni esnayotgan holatda ko'rishni xohlaydi va bu unga yoqadi. Chunki esnaganda insonning ko'rinishi o'zgaradi va shayton uning ustidan kuladi. Bundan shayton esnashni keltirib chiqaradi degan ma'no tushunilmaydi. Shuningdek, esnash shaytonga nisbat berilishining sababi esnash qorinning to'lishidan kelib chiqadi va dangasalikka olib keladi. Bu esa faqat shaytonning ta'siri bilan bo'ladi. Imom Navaviy rahimahulloh aytadi: Isnash shaytonga nisbat berildi, chunki u shahvatlarga chaqiradi. Zero, isnash badanning og'irlashishi, bo'shashishi va to'lishidan kelib chiqadi. Bunda murod unga sabab bo'ladigan narsadan, ya'ni yeyishda haddan oshishdan ogohlantirishdir. Munaviy rahimahulloh aytadi: "Isnash shaytonga nisbat beriladi, chunki u nafsga shahvatdan o'z nasibasini berishga chaqiruvchidir. Bu bilan unga sabab bo'ladigan narsadan, ya'ni taomda haddan oshish va to'yishdan ogohlantirishni iroda qildi. Natijada badan toatdan og'irlashadi. Ramazonda shaytonlar kishillangan bo'lishiga qaramay, bandada esnoq bo'lishi mumkin. Ya'ni shaytonning esnagan kishini yaxshi ko'rishi va undan rozi bo'lishi uchun shayton ozod bo'lishi shart emas. balki bu bandada shayton kishanlangan bo'lsa ham sodir bo'laveradi. Biroq isni shaytonning bevosita yoki bilvosita ta'siridan bo'ladi degan so'zga ko'ra esa Ramazonda faqat o'jar shaytonlar kishanlanadi deyilgan. Boshqalari esa o'z holida qoladi. Ehtimol esnash ulardan kishanlanmaganlarining ishi bo'lishi mumkin. Shaytonlarning zanjirband qilinishidan murod shuki, bu oyda ularning vasvasalari va mu'minlarni yomonlikka undashi boshqa oylarga qaraganda kamayadi. Shu bois, ehtimol Esnash ularning Ramazon oyida qodir bo'lgan sanoqli ta'sirlaridan biridir. Ramazonda shaytonlarning kishanlanishi ma'nosi haqida ko'proq ma'lumot olish uchun 39736 raqamli savolga, shuningdek, Ramazonda shaytonlar kishanlangan bo'lishiga qaramay, gunohlar qanday sodir bo'lishi haqidagi javobni bilish uchun 37965 raqamli savolga murojaat qiling. Televideniya orqali tasvirlarni uzatish hukmi haqidagi savolga kelsak, Buning javobini 10326-raqamli savoldan topasiz. Vallohu a'lam.